kobokan kowe mbok awak-awak rumahmu kok. Lah masa sing lanang nek metu kudu sing mempengi. Lho iya Do, terus kuwi nang dengkul rasane pre. Lah kowe iki maksude iki maksudku iki metu sing mempengi lak metu kudu sing mempengi tegese nyambut gawe Pak Do. Oh. golek pangupa jiwa. Nah, kanggo nyukupi keluarga. Nek metu kudu sing mempeng terus, ngajar terus. Nek perlu sampai beset kabeh tangane apane apane. Tangane iki lho mikul lho lho lho lho. Lah nyambut gaene apa mikul? Ya menawane aku ya ora roh eh. nyambut gaene nulis guru ya nulis sing apik, belajar sing becik. Apa tentara ya mistul sing apik. Mistul sing apik bedil sing tenanan. Tumpeng nek metu kudu sing sing mempeng, Pak Dok. Buceng tumpeng panggang. Panggang. Lah wis tumpang ndang dibenggang. Lah dalah iki. gelo aku, ora seneng tenan aku, gelo aku. Moh aku wis gah aku nerusne. Luwe medon aku. Nyapa lu numpang dibenggang barang e? Lah nyapa? Miring prayo kene. Heh heh. Lambemu lak tapuk nem rayaan kowe malan ku. Iki tenan lho Pak Dalan. Isin aku isin tenan sumpah aku isin tenan. Ayo ngomong dagelan pondok tak antemi tenan kowe kowe malan. Wong iki aku ngomongi tenanan lho. Lek numpang di dibenggang lho aku prayo. Biaya aku malah kudu guyu ora ning ngono ki maksude numpang dadi benggang ki ora kuwi ngene rapet yo wangel dik lho kudu kuwi Pak Do konotasinya bukan seperti itu lah konotasi ganti lek numpang dibengkang ayo maksudnya ngene lho oh antem iki ngene ngene iya setan setan setan iki ning daerah kene iki nek lah iya mesti lho lek numpang nang dibengkang ayo oh oh Oh tak idoni lho sesuk kene ana wong ngomong kae rumangsaku. Maksude ngaten, Bos. Nek numpang dadi bengkang lek wis dadi siji, aja melok marot tuwa terus, lek iso urip mandiri. Ngono lho. Kuwi pasteke ora urip oh. mandiri. Ndang iso bengkang omah-omah dhewe. Lah roh no lawakmu ya kuwi, Pak. Ora jagakne wong tuwa. Ora jagakne wong tuwa. Ya ampun tak kira bengkang opo. Kuwi kuwi padha. Tiwas pikiran kuwi tekan dene ora dibengkang padahal miring ya kene. Lah alah. Iki iki omongan iki konotasine ora sing kaya ngono kuwi sing genah-genah ya. Lah aku ora paham omonganmu bengkangan ya tetep lah. Ha. Loh, ora ning ngono nak numpang ndang dibengkang jenenge panggang. Wes. Buceng tumpeng panggang kulup. Lah niki sing penting. Loh, kulup upamane. Niki Ha lambeku mesti medeni iki kulop ora, sumpah ora kulop kulop lak kaku ndang diceluk lah dalah tenan tenan tenan aku wis bedhek aku menan aku nek ranjang dibungkem terus e congore dibrongkos bahaya iki padane nongko <laughs> congore kancane kowe maksudnya lak kaku ndang diceluk bos dadi lak ah. ayolah celuklah dengan bijaksana Kok iso nek kaku ndang dicelup kuwi maksude piye? Yo pas celupane kena dinggo lah nek celupane ra kena dinggo. Tuku liyane kok e rumah saku angel-angel to. Maksude lek kaku ndang dicelup niku umpamane manten lanang kesel-kesel nyambut gawe nesu, sing wedok kudu iso dadi banyu. umpama sing lanang dadi geni pas nesu ha ah, um-, sing wedok kudu iso dadi banyu ngedem ngedem ngedem ngedem contone umpama umpamane aku aku dadi sapa Pak Marsudi eh, anu dadi eh Pak Marsudi aku Pak Marsudi Pak Mar aku ya. bojone kowe Pak Marsudi wis aku aku bojone ora ngarep aku tuh dolak karo kuwi Wotoh, nyawang Mas Marsudi piyaine ganteng rupamu ya takir plontange kowe rupamu kok cedok dial jabung ate mbok omongne kancane kowe rumah sapa bagus bagus umpamane aku umpamane iki ah, contone Pak contoh aku sing wedok aku dadi sapa kula Pak Marsudi hmm, mari dalang mulai saka tanggapan yo mari dalang sampean lah nyapa Pak anu kok gawani kacu iki lho kok wong wedok walah oh, tak kira nggawa kacu karo ember ngawur Kimbong oh ini nih. Iki umpamane sampean mulih tanggapan, Pak. Mulih tanggapan esuk-esuk. Esuk mulih tanggapan nesu sampean. Mergane nyapa sebabe kok nesu? Sebabe karo sing duwe gawe karo panitia ora tanggung jawab. Oh anu duwite kurang. Eh. Ya wis udah rasa sih. Aduh. Suarane buwe, Mas. Ya sak seru ngono. Lah iya, perang pirang dina paribasan bapak ning mayang emen bengi karo sinden ngene iki terus piye keluarga terlantar terlantar Prayo kaya suaramu kuwi kok Cil Napa Oh berarti bojone sampean turunan kadal Wis Oh alah pirang-pirangane dina dek kaya ngene to ya ampun ya ampun muga-muga bapak ngurane apa opo Dah Ayo Ndi Wo ngono kuwi. Ala iya. Brang-brang iki. Dah, jangkrik. Kowe iki lho mlebu kok. Mlebu kuwi sok kapan? Lah iki langsung mlebu. Rambok kode. Eh. Ya tak kode. Ora ro aku. Aku lak kode. Ai. Ngono kuwi awakmu. Pokoke aku. Pokoke Bu Marsudi lak ai. Cuh, ngono mesti idu. Oh, umur ae mesti bendino iki. Lah nyapa kok umur ae? Ketoke meteng nom ketoke. Pirang sasi? 3 menit. awalah oh, pirang-pirang ngendi lo jenenge apa burung urung aik. urung lho urung idu urang awalah oh, pirang-pirang ngendi romone kuwi apa wis ai urung urung wong pirang-pirang ngendi no paribasan wong dhewe iki menyambut gawe apa wis aik. urung Dadi paribasan ngene iki kok bisa eh, jangkrik tenan kowe iki diomongke urung ai mu lo kakak nambah menteng nambah mbok iki wetengku koyo ngene iki ai cuk mari pasar kok rendang metu to wong koyo ngene wis weteng koyo ai cuk wong kok wis koyo jangkrik tenan aku iki kancane kok kancane Pak Bu Masjidis mutah-mutah barang ora metu lho wis ai ping kira wis ping papat to lah ra omong kok ayo ayo nang apamu nesu Pak Dok <laughs> rama ora romo-romonan <laughs> lagi nesu aku korane tulisane batu elak nesu piye korane tulis ngecek kowe malam bocah tak jatuh mani wek karo wong lanang wong lanang sedih-sedih pula malah kaya ngono ngene lho rumang sakmu Ngene lho sayang, aku ki sedih, yoga-yoga kabeh urung kebayar, nguber aku panitiane minggat ngene lho sayang. Ora ngene ngene. Ora ngene ngene nan. Mbok umpamane iki ora iso. Ora iso. Oh tak tonyo lan kowe sisi kok. dadi kene nyanyi apa? Dadi kono. Aku ora tau dadi wedok. Alah iso-iso. Wong diwarahi malah ditonyoni wong wedok. Wah, rai ku ilang, Dik. Lah kowe lak kaya ngene malah kaya madu mongso, Pak Dok. Iki kudune ngono, umpamane aku sing lanang lho. Ai, cuh. Urung apa-apa kok wis idu. Ngomong sik. Rasan-rasan sik to. Heeh. Mari besan... Nandur pari kok tukule suket teki. Awi lagu. Wis pirang-pirang dina sakjoke aku lereng nang gubuk asmara. Rasane aku iki yo mung kanggo Rika. Pancen dasar wong lanang kurang ajur. Wong kok anger tanggapan ora muleh-muleh. iki jane enek apa to ya? Hmm. Hmm. Hmm. Murena. Eh urung cuhi. Oh, urung. Iki kaya ning alun-alun Ponorogo <laughs> kula eh. Pengapesane wong nesu ya ger dibukakno kene wis padha lileh sak apa-apa. Lileh wong ketara adah kinange. Halah. Ngoten niku lho. Percil mangsamu. Niki mengke wonten napa? Kiprah Klono Siwandono percil. Napa nggih? Inggih menika putra ingkang kagungan dalem. Mas, Mas Huda. Huda niki ta? Mas Huda nggih. Monggo tabanipun. Nggih. Iki badhe kripah. <laughs> Kesipran keripik gedang. Badhe kesipra kiprah. Kiprah. Kala Suwandana. Ah. Wah, kala Suwandana. Eh, kelonan. Kala Suwandanane saiki apik wadah. HP-ne Vivo. Kemajuan. Iya, kok HP Vivo. Kala ana saiki, Dik. Lah iya. Hebat ya saiki. Niki napa tariane napa bos ngeten. Tari bes omonge tari kesripan, kesripan diengkolmu kuwi. Apa to? Kiprah, eh, kiprah. Niki judule napa bos? Niku kiprah Klono Siwandono. Oh ngeten. Walah. Oh, Walah, oh, pengen roh aku padha. <laughs> Krese nyileh nggone Gatot. <laughs> Iya jenenge. Enek tulisane kaya Gatot. <laughs> Jajal Pak Do, aku kok ben iso Pak Do. Ya didelok sik kok gendawae dhewe. Ah, aku. Aku kalau momor aku Pak Do. Oh ngono ta. Oh. Wong oh, gawe topeng. Topeng lho lah. Aja gak iki lu gawe raimu persis. Eh. Kuwi ada. Bener kene krise ya. Wah, topenge rok Pak koyo Pak E. <laughs> Bringose nyelepreng. Jenenge kolone. Wo, ane rambute ngonoan Pak Dok. Rambut ngono ya ora gelem krimbat lho. apa iya iso wong kuwi gimbale lho dik nanu nang salon wis sampun mas monggo mas wis delok sik dik aku aku pengen ro Pak Do iya eh, nonton nonton ning kira Pak Do timane kecipratan getih yo yo yo yo yo Ho, ho, ho Nyata niki reok Ponorogo sak mesil. niki. Aku pengen iso. Asumpa warto rap rap sirap setan ono nyabowo kapabawan lukitan ing sang noto pauto sang kiri noto sapa, Cil? Golek sing nebang sapa? Diplong wong ayu tena diplong ayune moblong moblong nanging nanging nonong nanging nanging nonong nanging nanging kembang ijo kembang blimbing iyo Aja mbok sauri. Ora roh ae. Pisan kas nekno. Kembang kembang blimbing. Iya. Ah. Awan wengi gulung omeng tansang rindu ati aku sejati ku setengah mati titit Oh, oh sira wong ayu. Mo. <laughs> Aja diwangsuli, Cil. Lah salahe metune bareng gagelan. Manut sira wong ayu. Mo. Cil aja diwangsuli, Cil. Krungu wae ya. Manut sira wong ayu. Mo. Mo. Ora disauri dikira budak. Ya iya. manuta sira wong ayu mah opo oh, janku ayo ayo ayo ndo ayu Yeah! biasa. Wah, matur matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Wiya nyapa, nyapa. Joget kuwi lho kaya Mas. Apa ki Mas? Mas Huda. Napa niku jogetane? Mas Huda. Oh, Clono Sewandono. Iki adik mantan to, Mas? Anu, Pak. Adik mantan. Eh, mantan. Wah, iso ngono nyapa iso joget bareng. Lah tanah ayo belajar dek iso juga to padakne kowe ra iso juga ta. Kowe namasmu ra bayar awak. Ngene. Oh, maksud apa ki? Hmm? Ngene iki maksud apa? Ngene iki, ngiles tebu. Ini. Alah, alah. Apa Pak? Apa Pak? Nggih, Pak. Iki tebah bumi, tebah bumi. oh, bumi. Ngene tebah bumi. Tebah bumi. Aku lak ngene lho, Roh. Apa wi? Ngubene BPKB. Alah, alah, alah. Gerakan ora ngerti lah nek ngene iki ulat-ulat, hmm. ulat-ulat. Ngene iki tawing. Hmm. Pacak gulu. Ngono. Ngene pacak gulu. Apa ngene jeneng apa? Telonen iki, Pak. Alah. pak. Ora roh iki dijelat dijelasne ya angel. Pak Wan iso joget niku, Pak. Lha lha lha ya jelas iso to. Nuwun sewu lho. Nggih. Nek joget nek bangsane ngene iki mesti enek patokan utawa paugeran. Ah, neng patokan. Pamane tanjake lah nek cara Solo kan tanjake mesti ngene. Iki gebek gejuk lumaksana tanjak lho. Gebek gejuk lumaksana tanjak lho. Enak lho. Kuwi njajal apa iso kowe? Ya muga-muga. Alah lah aduh aduh aduh. Aduh aduh kok. Niki pripun? aduh. Iki proses si, si, si, si, Oh, tak idoni lho, tak idoni lho wis sik Ora pas sikilmu lho, ora pas njajal ta. Gebek, gejuk, apa geb geb gebek. Gebeke ning ndi to? Gebek iki ngene lho, goblok. Gebeke ning ndi? Gebek, gebek, gejuk, gejuk, Lumak sono. tanjak Allah gebek Allah gejuk Lumak sono. tanjak lah gebek Allah gejuk Lumak sono. tanjak Piye, Pak? Iya, Pak? Malah celolekan kok jiwa raya. Aku ra lho sing luwih gampang lho pamane ngene lho ya, hmm. Ngene pamane ya. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Ya, nah. nang. Masuk. Wrong. Penak ngene. Lagi ae rumangsaku nang hafal. Ndel nang. Masuk dibuka dijunjung ati gua. Masuk dibuka dijunjung dikuwa iso aku sik apal aku sik terusane yo enak rodok kemayu rodok gaya hmm, hmm. masuk dibuka dijunjung dikuwa masuk dibuka dijunjung dikuwa tulung tang te tuli tang dineng tang tak tungcrut tungcrut opo enak to joget ana tungcrut tungcrut la iki kreasi yuk joget kreasi yuk sing api kancamu lu sing api wih garap kok garap kok rodok mesem lambini ngisor cokot kakean goblokmu sidik ini lho sidik beripati sing tengen parak no nengen sing kiwa parak no ngiwa PC no goblok ngepang lho sabang soko ngarepi ben ketok belalak belalak lho wangil men kandana ini jajal nang sing gaya masuk dibuka dicunjung hati kuat masuk dibuka dijunjung dikuat tulung tang detuli tang dingeng tang tang masuk dibuka urung dijunjung dikuat masuk dibuka dijunjung dikuat tuling tang detuli tang dingeng tang tang masuk dibuka urung junjung dikuat masuk dibuka dijunjung dikuat tulung tang detuli tang dingeng tang tang masuk eh. Iki lho, tung cerut tung cerut. Wes ngendi maksudku njaluk? Oh Tulung tang de, tuli tang dingling tang tak tung tung tung tang tak tung tung tak tung tung tung tang tak tung eh Wong tak antem Bocah eh. kabeh kabeh ditung ceruti. Enak kuwi. Apa rioke enak. Coba coba. perkara tung jrut tung jrut nggih Lusi Tabrahman supaya manggung ayo coba kaya ngopo Waduh ya sik urip to Pak Do gak dadi Lho sik sik urip Lah iso gak dibeleh to Brahmana Lah iya Wo dhewe wis kurban sapi dalam bentuk sasetan. Ah, coba sepot dados. Yo. Nggih. Kula pun kangen kali panjenengan. Wah, nggih sami-sami, Mbak Ayu. Astu pripun kabari? Kabaripun sae pangestu panjenengan ah, nggih. Sepanten ugi kula nggih, Mas. Sae. Nggih, panjenengan pripun? tan saya dangu penjenan kok tambah bagus tansah katon sumunar cak iya nipun kakas nipun wong ayu kula pujek pujek nih penjenengan tambah laris inge, amin amin kakas nipun tambah kuncoro asma nih wow. sopo sing gak ngerti marsudi Iye, sampo. Ada lu niki sowan wonten Inggih wonten duri. Wonten duri selawung. Matur sembah nuwun Bapak Ibu tuan rumah ingkang sampun nimbali kula sakonco kalih kanca kula bedas kalih menika saged suwen wonten mriki. Meneng wae to wis kula. Mugi pikantuk kelancaran gangsal sedayanipun. Kedua mempelai diparingi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi. Eh eh eh eh eh eh medon medon. Eh, eh, eh. colotan colotan rumang samui lorotan lo papi aku apa ini lah kok mbak Lucy mundur saya metingkring akhirnya pelecehan yang ngenuhi karo mbak Yumo ini yang daerah ponorogo daerah mbak Lucy rumang samu oh. malah ngece kowe rumang Dalam samu reyak tau mbak Lucy ya mbak ya oh <laughs> ngece dia ngece ke waplok omong oh, menang kowe saiki Banyuwangi karo ponorogo iki kabeh kamblok kabeh Iki bolokku kabeh. Bolone kabeh. Pamerno santetmu, santetmu. Kene bareng nyantet aku karo ah, aku. Ablok ah, ngono ae. Mani apa rasa iki? Iki warok-warok kabeh. Aplok kono ae. Alah-alah, santet syukur. Santet syukur mek digowo. Jeneni syukur. Ablok ah, ngono ae. Lah angkri bolone sapa to kowe iki? Wong aku sing bagene Pak Dalang lho, ngaturi sungkem karo Pak Dalang kok iso bodone mburi nyapa kuwi, Tangane wong wedok iso pira? Sepira dieng kok dang kepok lho, Pak. Ora lara awake wong lanang kok sepira banter playumu? Banter playune jet tak mong. Sepira kandel kulitmu? Kandet kandel kulite teng. Kowe rungokno. Trima tangan kowe ora gondro sepiro musuh percil. Oh, nduk, nduk. tak apa-apa. Ora lara. Gak kroso, lho. Ora krasa lho. Tak tantang. Wani karo aku? Apane sing tak terima tak cawe. Oh, ora lara. Ora lara. Ora lara. Wani kan aku. Ora lara. Heh? ora lara. Ora lara. Oh, gak lara. Ora lara. Lara iki lho, ping papat to e. Mandakmu. Lho, ping papat e kancane. Aja wedi karo wong wedok, malang krik, malang krik. Begagah. Hmm. Mlaku. Etek etek etek, Pak. Pak nyeneni, Pak. Ya wis sok meneng tak tak kandani. Rumang samu apa telus-lus. Wis celuk lusi bulus, celuk si busi. Ora pantes weki iki. Pantes kowe dadi wong wedok. Samu apa? Rumang samu apa? Larang lombok timbangane brambang. Apa tau? Lah lah mesti meneng. Oh. Larang wong len eh, apa Pak? Larang brambang timbang lombok, larang wong lanang timbangane wong wedok. Hei! Brambang apa lombok ku mau? Lah iya, brambang timbangane lombok, larang wong lanang timbangane wong wedok. Rungokno kowe lus. Ora mageri nyeklekno gapit. Ora nyegeri ra duwe dhuwit. Kowe kuwi Sawa. Kono, kowe kuwi rumangsamu kaya ayu-ayu dhewe. Kaya dhewe. Mandak raiku kaya tungkakmu. Pak. Oh, oh, oh, bener, bener. Tungkakku mletek. Wangi goblok kowe. Wangi ben wedi goblok. Lah tungkakku kaya raimu kowe. Wis ora apa-apa. Raiku kaya tungkakmu. Mandak raiku kaya tungkakmu. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Ora jare! Ora jare! Ayo, ora jangkrik. Orang nesu to. Ora cari, ora jarik, ora serok, orang serok, orang kotang, orang kotang. Orang lirik, orang lirik, orang melerok, orang melerok, orang nyawang, orang nyawang. Rupamu, rupamu ya tungkaku. Wis marem kowe. Dikira aku wedi. Ora iso. Alah alah. Wedi lho. Wis ora coba wedi. Dikira aku wedi. Malang kredit. Hmm. Tunjukkanlah pelananganmu. Eh. Eh lelakianmu. Apa kowe? Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Dunia tidak selebar atok kolor. Daun kelor. Daun kelor. Dengarkan kamu lus. Ini ah. dengarkan. Kembang klepu Lah gila Pak, ini sini Iya. Kembang klepu Hilang satu tubuh seribu Pak sini iya Iya tenang aja Rupamu hmm? Serandale gua ngidul. Bakal lewe dewe kumpul lu. serandali gua ngulon. Bakal lewe dewe kelakon. Waktu wakti sandalan. Kuat moto, kuat hati, ground <laughs> Awakmu nah, ya Pak ya. Pak sing ngene Pak. Iya wes Ora serok. Lah. Ora sotel, ora wajan, ora mela ora kentel. ora doyan iki lho gambarmu. Hah. Dinyak lho iki Mbak Lusita, dinyak kowe iki. Eh, terus no, terus. Ya ben terus ne. Ora ora serok, ora sotel, ora wajan, ora mela ora kentel, ora doyan. Iki lho gambarmu iki eh, balik. Aku adalah ladusing. Kamu siapa? Aku adalah Siva. Oke. Eh, apa aku dikira wedi lek karo modelmu? Aku wong ponrogo anake warok gak wedi lek ambek kowe wong Banyuwangi. Apa aku dikira aku wedok kowe wedi karo modelmu kaya cara ketan? Rupamu hmm? bejaji. becaji. Rupamu bejaji. Raimu mlumpung. Meripatmu mendolo. Meripat mendolo. Irungmu nyeprok. Irungmu nyeprok kaya sentolak. Wah, sengkuni, sengkuni. lanangan model apa kowe eh, lanangan model apa modelmu kuwi he ono rego akeh model kaya kowe ngono kuwi pirang-pirang wong ganteng-ganteng ora kaya kowe iki sik sik sik Pak rupamu yo ya ampun sapangen lho Pak Yudha ya ampun rupamu kaya pincuk pecel rupamu kaya pincuk pecel bene ra apa-apa ning sampean sama madhep rene Pak Yudha kuping mingkup oh. Pak Yudha eh, lah sampean madhep rene lha kok sampean madhep rene Pak Yudha aku diwini oh, ngono Pak Yudha eh ya ampun Pak Yudha <laughs> Iki ngimpi-ngimpi <laughs> aku. Ya ampun. Dek. Ayo aku. Eh, eh. ngimpi aku. Satunya aku. Ya, eh. Sapa lah? Mbak, Rene, Mbak, Rene, Mbak. Jadi ini lho, Mbak. Ini sapa aku menengah. Sampean kan pomone karo aku. Ya ampun, Pak Yido. Hi, lah kaya. Oh, oh, oh, oh. Ngenyek kok mburi lho, Mbak. Eh, dek kapan aku gawe? <laughs> Nyek. Kuwi mau moro ning aku sore mau jam 8. Moro yu masak apa Rene mampir kene. Dek ngrasani kowe yo an. Masamu aku pegel karo anu percel yuk. Kelakuan aja kok kire, wes delok nih kire nek. kire kire nek gue, kire eh, salah dengar, salah dengar. ini lebih salah dengar. Eh, percil kalau aneh Pak Carik. Hmm, Ngono genah kirek kok mulu, kupengku kupenge sing rada selen kayak Pak Carik. Percil ponakane Pak Carik. Kowe arep nyenengi bojone Yudo. Jangkrik bojomu mati siset senengi apa? Heh. Wis sing senengi latane. Ora sodok delosor kowe malan. Wedokan yo asu piye? Piye? Piye? Tumbak cucuan nang kene omong kono nang kono omong kene. Lah kowe mah ngomong ngono lho. Eh. Tapi kamu yo ngrasani kowe. Mecel rasane aku. Lah kowe masalah. Piye mecel? Mecel lho. Wah dipecat. Sapa? Iku arep dilebokne lebon Sugian. Mas Sugian. Sugian. Mas Sugiane Sapa? Lho rencanane percil dhewe lho sing arep mlebu kok iso. Ora gelem kemite gila. Masa? Iya, iya kowe, iya kowe. Mrene ngono kowe. Tak antem iki. Ah. rumangsamu kowe. Sopo? Nek kapan kowe ngrasakne aku kowe? Ben ben wis wis adewe kan cinta ya dia. Adewe berseduluran wis suwi. Hmm. Wis sayang karo Mbak yuto? to. sayang to. Ah, aku ya tresno ampe sampe ya lo dik. Ya opo lho wis ngene. Sugeng dalu Mas Dalang iki katuran menapa? Kakak sangat pamundutan. Ngapa? <laughs> Wempuk Pak Dalang. niki dipun streaming. Apa? Di streaming Streaming panganan apa, Pak? Ala streaming telo diris-iris. Walah. Kuwi streaming ya, Nyok. Wong tak undut niku mau. Nggih. Joget niku nggih. Iki joget. Hmm, nggih, nggih. Iki Sama niki kon joget, Mbak Nyuangenan kon joget. Niki ta. Nggih, nggih, Mas Brazil. Ana pamurutan apa diwaca? Aneh kok rokok tok ya, Pak ya. Eh, piye? Piye? Kemang nglebokne apa? Oh, potong genah buka kaya ngene. Gak ana. Lah ya, wis goreng lan wis eh, jujur. 400, betang 400 wingi kek. Kok oh, sambur satu lho kok sikat. <laughs> Eh, mata mungkin ngon-ngonku lho pene to. Kayak kene lho. Kami dari piye man nia alimah lah ala iso maca apa ora sekolah eh, kok cok kok kok cok ora iso maca rumah sam keminter lancang wong tua sombong nek diwaca kono ke <clears throat> hmm. ke alah alah ke imi de ada iri mateni idari gak malah ora tak mi dipepet no meteng piye ta kok iki ngisin-ngisin manawi kok ora. Kami dari PY Mania Alima, Cok. Ya. Ya mongiake CTUK ya, Cok. Alima Cok. Kami dari PY Mania Alima. Cok. Eh. Lah tenan lho tulisane bos ya. Iya sumpah. Ponorogo minta lagu Sawangan dan Ngubur Welase yang nyanyi Mas Percil yang oh, kayak kirik. Eh, terima kasih. kalimat PTC catur utama kilo singkatane PTCTKI luar neger negeri orang dari kairi seloloten iki konco-konco dewe sini luar negeri bodoh eh, <laughs> ngabari mirsani streaming malam ya. ini minta lagu diatur rian napa niku inggih Mbak Lucy nggih inggih apa wi menika wonten Pak nggih menika Caping Gunung wonten Jembleng Meling nggih menika Bethetna Jogetan petetan. Nggih petetan iki jogetan. Sawangen genten mawu. Wonten sing jaluk sawangen. Iki petetan rumiyin. Oh ngoten. Petetan rumiyin mawon sae. Ngene Pak, Pak, tawari mbak. Rene Pak. Mbak. Ngene mong. Oh, Wes, nggih ngene. Iki wedoke lanange yo ngaku Mbak ngambil setunggal. Kok geblek ya sampean ndek. Masuk. Apalagi ngonane iki rada dikencengi. Dipas nanti ah. <laughs> Mata ni kancang. Koyo. Oh, Alon kok iso. Eh, rene, Mbak, rene, Mbak. Dadok ndek, ya. Eh. Hmm. Ini, Mbak, ya. Ya. Ini. Pokoke ini. apa? Lah pokoke kok jentiknya apa? Ben iso ngentut. Hmm. <laughs> Iki Mbak Mbak. Petetan. Tak tak yo kembiang petetan. Kecil. Alon-alon. Ngene. Alon-alon sik kula. Ndek, rada ndek. Ndek. Sik sik sik Cek cek. Eh, iya, rada ndek, Mbak. Sama rada aku sih nyanyi aku. Rada set kita rada tidak, lo, Ngawur ae iki tundur nih, Lah, lah rada sini. Rata munggah sini. Masuk. Iya sampe lho, Mas. Lele. <laughs> Eh, ngono tok elehmu seneng. Aku ning omah duwe papat te meneng ae. <laughs> Papat te gedhi sisih bokonge urip aku rapi. Ya. Pak, ayo Pak. Anu Pak, tangane Pak, tangane Pak. Ora usah nggih ngonoan aku nyanyi. Rasa, rasa, rasa. Sik, sik, sik. wis, wis, wis. Sik, sik, jajan sik. Cek. Oh, gila Tek. Lah, lah. batetang yo stop stop stop stop stop stop stop stop stop cabang bayi kita sekrupit dol ngene lho Mbak keras ya sing manis enak ngono. Ora usah ngomongi nang ngene kuwi kaya ngapane setruk kuwi iki sisi. Ya, sing apik sing manis. Set set. Hah? Urung masuk barang kaya set set set. Wak diundur Betetan Ya kembiang betetan Mudan Aduh ya ampun eh, eh, eh. so, so. Alah hetret. Eh, eh eh. Oh, kono ae, kono Ya to sak telenuk ya to. Wis angel, angel Pak. Angel, angel. Kandhane angel. Warawarane angel. Alu ah, ngandani sing cacat. Langsung, langsung, langsung eh. Ini nembang, nembang. Oh. Nembang napa nuwun sewu? Eh, mang baju angel. Oke, siap. Angel, monggo. Mangga. Bos, makai kulo tak nyobi sing menit-menit. Oh, nggih, monggo. Ya iya ta, apa deh? Cil kok khusus bagianmu kene lho pojokan. Eh. <laughs> Kuwi ngono ibu ndek. Ibu ndek. Maksudnya pojokan kono lho bojokan. Oh, ibu-ibune Waranggono kene niku. Ibu-ibune Waranggono wis sembur. Ah, sembur bosok. Untuk dibialek nih neng gini tayangan mondo montok. Napa? Nun sewu diparingin apa nun sewu bali sih? Paring harta. Anu apa kuing? Gerang alit apa gerajakan? Oh, gerang alit apa gerajakan? Mau kok? Tidak kan? Siap. Monggo. Ngalit napa grejeng? Rikato ireng. Langsung? Nggih. Langsung mawon. Langsung, langsung. Oke. Banyuwanginan iki Pak. Banyuwanginan sak yudo. Iya apa mangke jedole? Anu gerajakan. Eh. Apa? Belangalit. Belangalit. Belangalit. Wah wah wah sing joget Mbak Lucy kalih Mas Percil. Awakmu kok menenge Pak Dok? Aku ndonga. Piye Pak? Ndonga. Lah nyapa kok? Lah muga-muga ora enak apa-apa ngono lho aku sak sing ndonga ngono lho. Oh lah nek sing ndonga julung kok pancene Pak. Iya iya to. Lah iki lho koyo ngene Pak. Tanpa aku enso. Oh, ora enak apa-apa Pak. Hmm. Nggih coba. badhe duet kali paranggono ingkang tindunipun. Aku ya sing apik-apik Pak Gulang. Nggih. Okay. Ora nolak kabeh enek iki wis. Monggo Mbak Ayu. Ayu niki sing Pak? Oh, menis-menis niku. Niki. Ah. Lho Mbak Ayu iki. Oh, sing dadi metutuk dhewe ya Mbak Ayu. Niki Pak. Ah, nggih niku. Mbak Ayu. Wah. Ngene Pak. Oh, sip. Mbak Ayu karo Mbak iki lho, Mbak. Duwi lho. Sok Monggo Mbak Ayu. Sepote Mas. Ya. Yo. Joy! A joy! mundut, tak percil. Niki napa tas Pak? Oh, tasih, tasih. Wah, masuk. dagangan ini. Ya kenalan wong ra pengalaman karo cewek ingah-ingi. Kuwi cewek kuwi cah lanang taun pira lho. Model so. Kalau nun sewu lho niki, Mbak. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Kula Ayu, Mas. Hmm? Ayu. Sesuai dengan namanya. namanya. Ayu wonge ya ayu. cantik. Suarane yo apik. Hmm? Degane kambil ijo. Bejane sapa sing duwe bojo, Mbak? Degane kambil gading. Bejane sapa sing iso nyanding? Bebasan pring kuning mangklung nang pinggir kali sapa wonge ra pengin ngethok. Lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengin melok. Betul, Dik Cil. Masuk, Dik Do. Ah. Nun sewu, Mbak. Nun sewu lho, Mbak. Niki ayuk sinten mau Desita Ayu. Desita Ayu. Desita Ayu. Anu pidalem saking? saking mriki mawon. Yo mriki ae to kowe goblok kowe tanggapane kene. Sing ati-ati iki putra dalang kondang bapak sentul. Putra dalang kondang bapak sentul, yitno carita. Heeh. Lha apal aku? Cemane tuwoke rapal iki lho. Lho lho. Kula sapa ne? Lho, kowe iso mantu. Lah iki sapa lho mangsamu? Ya ampun bojo teke sapa iki sapa? Ora ro Pakdo. Iki ta bojomu Ponorogo iki Pakdo. Sing ngomong sapa ah, antemane sapa sing ngomong? Piye to sampean iki? Sampean iki piye to Pakdo? Jeneng lha iki bojomu ora teke iki lho sapa? Aku ki ya urung Wah oh, Walah. Bayu. Nggih Mas Yuda. Kalau wau mriki kalian sinten? Kalian Bapak, eh. jenengan mau kemboten pinarak sampun dipun antu-antu kalian bapak dan kemboten mereka. bapak ini kalau kali kalau macet, iki lo saksinya ya iki. Ngomong apa tuh tuh, kaya wong wong tenan dulu. Mungkin panek kaya diwong lho. rupamu kok batang tikus ada. Omongan jajal nek kowe biyen jajal nek bathok Mbak Ayu biyen jajal nang rumah samu lho wong ora. Mbak. Nggih. Yo Bapak. Ya. Alah, alah, Alah. terus ae. Yo ngerayu, cara ngerayu Rayu sing apik kok. Mohon maaf, Pak. Uh, eh, tangan tangan kanan apa kiri ya? Mohon maaf. Yang ini sebelah mana ini apa nih? Kanan. Tolong mana? Iya. Bentar. Ah, Wah, di sini ada tulisan I love you. Aku cinta padamu sayang. Alah, hmm. alah. Pepatah mengatakan ada di sini beribu-ribu bintang. PC ya. pate untuk tutupan terop ngono iso. Wong rayu eh, lho, ya kene sapa iki ora ah, iso. Wong rayu iki ya apa enak. Rayu eh. apa adanya. Ah. Rayu kok iso. Contone awam. Mbak Ayu. Inggih. <clears throat> Apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. <laughs> Sungguh Kang Mas. Walmu sungguh cantik, postur yeah. tubuhmu yang begitu menarik, begitu juga aku, orang yang ganteng, gede, dubur. Mm. <laughs> gede dhuwure bagian iki apa iki ketok ra ikhlas ning apa nyapo di jalan nang pas gondi pas gondi iki lho gede dhuwure iki lho Pak <laughs> oh, Rupamu kok buta kuwi gede dhuwur diengkol kuwi mohon maaf Pak Kalau boleh tahu, cita-citanya besok mau ingin jadi apa ya? Jadi maling. Eh? eh? eh. Maling hatimu. Alah, jangkrik. Ah! <laughs> Kok malah buat jangkrik? Saya ini piye. Bandok. Cilem ke, maling hatimu. Kamu ya harus agresif. Paling tidak apa, ngono. Ayo. Kok ayo? Nganggo lagu, nganggo lagu. Oh, oh, Kayak aku loh. Ora enak musike yo ngarang dhewe to <laughs> Iki lho iki lho selendro lho selendro Pak. Oh sayang ayo He he he Jalukanmu kok gur kak. Ora bocah ayu. Asik. Aku cinta kepadamu. Bocah ayu ojo gelem karo asu gak penak Pak gak penak Pak aku bersumpah karo Pak Yuda gak penak lah kan saut-sautan tadi aku nek aku yo u kan tolong kita saling mencintai jangan mau sama anak banci Pak Marsuti iku ngono pancen banci. Hei, ngawur. Yudha. Sing marah-marah percel apa Yudha? Anu, percel, percel. Pancen gedhi ngoten lho. Ngono apik kok. Pancen gedhi senengane pancen. Banci. Hei! pancen dhewe aja diwehi to pancen gedhi papak ndek <laughs> ora pas lha <laughs> iya ora tak pasen nun saya badhe nembang napa mbak nanti nggih menika Wonten pamundutan? Wonten pamundut menika caping gunung jenggleng Mbak Ayu. Cocok, cocok karo regane ndok. Ndok apa Pak Dos sing enak ndok? Ndok enak sing ndok kira apa Dok? Lah, ndok paling enak apa? Ya ndok anu ya Mbak, ndok pitik Mbak ya. Salah. Ndok pitik. Ah, eh, ah. salah. Salah, salah. Iya, dok gemak, gemak. Salah. Hah? Dok paling enak dok dikukur isu-isu lho -isu, enak. <laughs> Masa ta, Mas? Oh, enak tangi turu. Tangi turu lho enak dikukur. <laughs> Iya, Mas. lali aku. Eh, oh, ketake sing guyu kuwi kulino ngukur ndok isu-isu. <laughs> Hei, ora usah ndudeng kono wong kene ngekek. Oh, <laughs> ya kuwi tunggale. Lah ngono ora, aku iki guyu Pak Soeran. Lah Pak, Pak Soeran kae kok ya guyu aku iki ngono. Lah Pak Soeran kulino ngukur ndok kok. <laughs> Tangi turu ning arep lawang. Eh, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, lagu lho Mbak Ayu saya. Ah, ini Mbak, suwira ketemu. Nggih. Tangan iki lho nyapo Lah ben akrak ngono lho Mas kakak Oh tak buang tangmu tenan. Aja mbangkep nek-nek ta wong ngene tok lho kok. Terus mbok baleni neh. Gak, gak, gak. Baleni ngono. Pas nek ngono. Eh. eh, eh. <laughs> Ngawur sama lu ndak boleh. Bukan mau kerima. Oh. <laughs> Nggih. Hah, ngene Wedo aja macam-macam karo Dan Ramil. Sakuta, lawuh. Saya namai. sak monombane mangan sego kabeh dik kuwi yo mesti do iso ngentut kabeh lho sak monombane mik mujal kuwi lho mik mujal kene kene lho kiye kiye cek halo cek lah cek rada volumene rada unggahno mas Alhamdulillah niki bocange. Ah, alhamdulillah Cak Yudo saged sowan wonten ing desa Ndi Pak? Duri. Des Dukuh Brambang Bawang. Brambang. Eh, Brambang. Brambang Desa Lombok. Eh, eh. eh. Iki ngono Brambang Desa Kecamatan Tomat. Dadi pas iki Mas Nun sewu. Halo, halo. Aku kabel kabeh, aku kabel kabeh. Lau, lau. Wes muni, wes. Wonten daleme Bapak Surati kalian Ibu Tumhiho. Hei. Eh. Alah, alah. Surati karo Ibu Tukidul. Oh iya. Eh, eh. sinten, Bos? Salah lehmu maca. Sinten, sinten? Tumirah. Oh, oh tumirah. Oh, tume murah. Berarti gak larang, gak larang. Murah. Tume murah. Hajate, hajatanipun inggih punika ngunduh mantu panjenenganipun Mas Abdul Aris Prit. Eh. eh. Wong kuwi Aris Askhoraji pikantuk kalian Mbak Sopo iki jenenge? Nah, iki lho, Lilin-lilin putih lho jenenge. Lilin Ermawati. Lilin Ermawati putrinipun Bapak Miskram. Eh, eh. Misna. Oh, Misna. Bocah iki kocok. Ibu Darmini saking Jangkrik. Eh, ngawurit. E. Jenggring. Jenggring. Oh, jenggring lan ing rapatek ketara. E. Duri Selaung. Lho, niku lho, Bos. Niki mundur matu to, Bos? Nggih, ngunduh mantu. Lah kalau nek kuadene bareng lho Pak Do. Iya iya ta. Wah, kuadene putih Pak Do, nggih muka ireng apa to Pak Do kae? Kae ora kuadi. Eh. Apa ta? Wong ngebong bota e. Eh. Oh alah, iki kuadene apik to mriki. Alhamdulillah didongakne muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Pak amin. Enggalo pikantuk putra sing soleh. lan solehah amin migunani tumrap nusa bangsa lan agama amin luar biasa dik percil warga masyarakat juri tumplek blek hmm. mulai gede cilik enom tua lanang wadon mlumpuk dadi siji sakmono kae delokan sing nyaprut nyaprut sing tuwek tok pokoke lek sing enom <laughs> ora mungkin delokan ta ampun sing enom ganteng ganteng ayu ayu luar biasa wong kene kok padakne sing tuwek piye? Wah nyaprut-nyaprut ambune remason nek mesti wong tuwek-tuwek. Tapi ora apa-apa. Lecehan iki padha karo ora ning ngono Pak Dol Masyarakat masyarakate rukun kabeh delon sampeyan. Masyarakat rukun kabeh. Sakmene mbane Pak do ya. Heeh. Kok madhep rene iki Pak Oh, halo, lho, lho. Halo, halo, halo, halo, halo. Oh, kutan kopi ndase iki eh. Ora, ora ngono. Penonton meteng dadi babaran ngenggon Ora, peteng-peteng-peteng ngono lho, Pak Dok. Ya alhamdulillah. Didongakne mantene Pak Dok ndang meteng wis cukup. Lho, lho. Kok iso ndang meteng iki lho? Lah digoleki apa telak manten ora ya ngene sing digoleki iki kok rumangsaku. Ya keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah, ayem tentrem, gampang golek sandang pangan, hmm. sehat walafiat, putra-putrine pinter, saleh-salehah. kakean-kakean Kowe dungamu kakean kowe iki. Lah wis nek dongakno manten piye? Pokoke aja nganti pegatan ndang meteng, wis cukup loro tok kowe wis. Kok iso singkat meneh ora pegatan meteng lho. Lah iya lah nek pegatan tak akhire meteng to, Bos. Nuwun sewu, nek jenengan mbok bilih ngaten iki, prit-pritan ngaten iki. Apa? Napa lak mantenan ngene iki resepe apa lak sampean? Lah nek aku nuturi manten nuwun sewu lho bocah. Nggih nggih. Nuturi manten ki wis gampang. Cukup cukup gawe tembung duit sejuta. Oh, lho kok bisa juta? Duit sejuta, duit niku saka tembung doa, usaha, iman lan takwa. Sejuta, mm. sesetia, hmm. jujur, mm. ta tabah. Wong omah-omah iki kudu dilandasi setia, jujur karo tabah. Oh, alah mosok ngono kuwi. Ya iya ta. Berarti duit sejuta. Sejuta setia karo pasangane. Terus. Ora ana wong sing paling ganteng kejaba bojoku, ora ana hmm. wong sing paling ayu kejaba bojoku. bojoku. Oh, tidak ada dusta di antara kita. Terus jujur, jujur artinya kaya pira wae nek bar mulih tanggapan longkane bojone kabeh, ora entuk njlempitne. Ah, berarti ra duwe dana kenakalan kuwi lek caramu ngono kuwi. Nek kaya aku dana kerakanan golek rondo-rondo sing teles-teles kuwi, ngene. Dalange barang senengane ngono kuwi. Wis, ngono kuwi jenenge ya gak bener, nek gak bener. Lah terus terakhir tabah tabah tabah ki padha karo sabar hmm. sabar ngadepi apa wae hmm. ngadepi ujian sing dilakoni ning alam donya kudu tabah kudu sabar oh alah kuwi wong sabar ora kaya aku sabarmu kok sabar yudo sabar kula sabarmu kok sabare piye lha sabarmu ngendi nek kowe sabarmu lha aku lek sabarku nuwun sewu bulim mbok ning omah kok akeh enek wong nagih utang mijing mawon aku sabar iya cah iki lho sik kok kaya ngono Sabarmu piye nenek. nek nek wong ning omah Bang marana. Mas percel iki wae bayar. Benjing mawon, Pak. Kulo sabar aku ya ngono. Kuwi ora sabar, kuwi jenenge lecet, goblok. Lah Pak sabar iki piye to, Pak? Sabar iki kaya aku lho. Piye? Kowe ora roh kejadian iki, Mang. Ning ndi? Ning terminal Selo Aji aku mudhun saka bis enek apa? Enek apa, Mas? Aku lho dikeroyok wong loro dihantem. Tiyes, tiyes pindho aku ora bales. Lah, lah sebab e? Aku semaput kok. Lah, lah. Kuwi omonganmu ra bales ra iso. Kuwi lak nuwun sewu lak nggon manten iki tekan. Lak manten we nuturi. Nggih. Kula lak manten iku cukup damel bancaan mon cekap bos. Sampean niku mantenan cukup bancaan. Bancaan. Bancaan selametan selametan wilujengan wilujengan kendurenan. Kendurenan jerone apa? jerone ya enek buceng terus enek tumpeng terus enek panggang terus enek kulup lah niki wonten werdine sedanten upamane apa pak senawu buceng tumpeng panggang kulup bu enek maksude iya buceng buceng maksude lak mlebu kudu sing kenceng ya dak lah iku lho iku lho lho aku ora seneng aku ngene iki eh, ora eh, seneng sing apik sing apik ya aja gur kaya ngono kudu diterjemahke sing apik aja mlebu terus kenceng ngono kuwi dadi lak mlebu kudu lah, lah, iku lho harga diriku iso jatuh lho bengi iki sebagai dagelan pondok. Alah, alah pondok darul nikmat rene mbok omongne kancane kuwi rumahku. Lah nek mlebu kudu sing kenceng maksude mlebu ora kenceng ya kaya wong ngecat walus. Lah omonganmu, maksude mlebu sing kenceng manten lanang karo manten wedok niate kudu sing tenanan. Polane rabi iki dinggo selawase, sepisan kanggo selawase. Ora oleh pegatan. Rungokno kuwi mantene di mantene mengko. Akon rumone. Aja nganti pegatan sepisan kanggo selawase. Kowe ping pira, Cek? Aku pindho aku. Alah alah alah. Apa mung pira? Aku pengen telu. Padha ae no. Eh, dalange lho wani pindho apa ora? Lah ora. <laughs> Eh, wis ping pindho to? Jarek padha karo aku jebule. dalangi wong kalem lah lah kuwi eling lan waspada padha eling tegese ning omah ndek bojo waspada aja nganti konangan dalangi <laughs> Oh, edan nuun sewu lak kula niku buceng buceng nek mlebu kudu sing kenceng niate kudu sing tenanan oke oke oke mari ngono apa pak tumpeng tumpeng sing lanang lak metu kudu sing mampet dadi iki lho angel aku gak seneng aku bolak-balik nek kecil isin aku melok isin sing apik melok isin terus metu kudu sing mempeng lho. Lambene kancane direken